pri la cerbo de compufonai zombioi. Pli cae pli da homoi, trairas trotuaroin, quasau ili estas telecomandatai, ca ili cetio scribas, legas, au ludas sur sia compufono. Per tio pli altigas la risco pri accidento. Cio cetio ocasas en la cerbo de la compufonai zombioi, tion prilumigis canadai esploristoi. Ancau li appartenas al tiu nova homa spezio de la compufonai zombioi, confessas la autoro de la studaggio Pierre Leger e la plei mal nova economia altlerneio de Canado. Li ne povas resisti, sendi messaggioin al amicoi cae collegoi dum li iras tiel oni ja povos profiti la iradan tempon aparte efike, li opinias. Tiel ocasas al li kiel al multai homoi. Ancau en nia lando, laustudajo de granda asecura companio, prescau la duono de la encetitoi, jen caien, en taipas ion, dum irado. La risco suferi protio accidenton per tio duo obligas. Al plei multai homoi estas tute clare, che tio estas angera, sed ili malgrau tio daure faras tion, diras la Canada esploristo. Vido alla cerba activezzo montras, kial la messaggio alla labor collegino au al amico estas tiom dangera dum irado. Ciam ni scribas messagion, tiam nia concentrigio directigas tutte alla conversazio, cae alla taipado. Levi la capon, por intertempe directi rigardon alla strato, cae alla aliai piedi rantoi, tio ja dauras nur kelkain millisecundoin, sed niai pensoi tamen restas ce la conversazio. Lege priscribas tion, tiel, quas nia attento restus cun ligita cun la compufono per elasta bendo. Ancau se oni vidas, ciel automobilo al proximigas, la cerbo estas occupita pri la compufono. Dion montras la studajo cun quindec quar partoprenintoi. Ili devis iri sur curbendo cae devis eviti alvenantain obstacloin. Oni mesuris cetio ilian cerban activetson, helpe de E.E.G. Cetio montrigis, ju pli ili devis peni, por malligigi de la compufono, cae por directi la attenton tutte alla obstaclo, des pli da eraroi ocasis ce la partoprenantoi, iu pli profunde do oni estas enmergiginta en la aplicajo au en la conversatio, des pli granda estas la risco fari eraron en la strata trafico. Se le povus regi, oni devus reagi pri la dangera conduto au mal ebligi al aliai homoi scribidum irado, au fari la stratan trafikon pli secura. Actuale oni havas portio mondscale mond scale plurain aliroin. Tiel oni exemple en conducis en la sud-germana urbo Augsburg, jam antau tri jaroi, trafic lumoin sur la grundo, porce ancau compufonai zombioi povu ecconi tion, se al proximigas tramo. En Noviorco oni discutas nun Ciù oni ne mon punu sam tempantai padon, cae iradon, ciel oni faras tion en Honolulu. Lege entusiasmigas pri la ideo che la compufona camerao malfermigiu en malgranda fenestro, cae che tiel oni vide bligu la stratan transireion. Ciù per tio strat accidentoi vere estos eviteblai, tio tamen estas mal clara. Restas fine la al voco alla razio, resigni pri taipado, ludado, cae legado, dum oni transiras straton.